Hala, erramezala, Pantsoa Benboak, eh, Merkataritza eta Industria Gamarako eh, presidente hori da, hori da, hori da, hori dela, hori susena. hori Bai, hori da, bai. bai egunon, eh, beraz. Egunon. Ehm, asko gira zonbait eh, gaien eh, aipatzen, eta lehenik, ba, Emmanuel Macronen politika ekonomikoaz, bisolas egin zurekin, ba, aipatu zinuen, auta gaitzen mementoan, begi honez ikusten zinuela ba, bere programa, oroak, zer hidrutzen zauzu orai arte egin diren reformetaz? Bon, lehenik berda erran, aplikatzen duela, edo martxan ezartzen duela, e, eh, naiz, fen, nahi, eh, zuen gitaruan, e, e, batetik, <clears throat> barkatu, alde nik uste gauza hon bat da, e, egitea erana erran, errana izan dena. Bon, bestaldetik, e, fokusa edo, egin du pixkat gauza berezi bat, hor lantegi tipien eh, tipietan. Eta hori eh, gauza berri bat da, zeren eta hartio gauzak ikusten ziren orokorki, lantegi guzien dako, eta nik uste behar da Eh, lege batzu pixkat diferente edo bereziak lantegitipian tipian dako, zen ez dira ez dute ber kontrentak eta ez dute ber ere e, estruktura pixkat eh, errantzuna emaiteko legeari. Eta uste dut begi honez, eh, uste gauza hori, eta pereziki eskualerian behar da jakin eh, langirearen kopurua dela lau koma zazpi, lantegi bat bako zenako, ikusten da hor, uh, zinez, uh, uh, duela gure, gure behar gari. Mm -hmm. Ah, da, aberatzenen politika bat badela, ISF-aren kentzea horren lekuko, eta ideia, edo estrategia da, inbertsioak erakartzea, enpresetarat, ikusten da, ondoriorik maila lokalean, adibidez, inbertsio gehiago edo pistak eh, hor duan, hor duan, hor bada e, gauza bat pixkat eh, gaizki dena eta ez, ez ongi ikusia dena ez du bereisten isten legeak, memento untan, ISF legeak, ez du bereisten isten spekulazio tan diren e, eta finanziamendu, nahi behar zu, le, tokiko finanziamenduaren hartzian, eta edo e, finanziamendu e, permanentea. Hordian eh? e. nik uste behar dela hor berezi, eta pixkat ere pagarazi ere espekulazioa, zenta hau da bakarrik e, ez dakit bi urte urte batendako, dako edo eta da bakarrik dirua ateratzeko, eta bestetik behar da pixkat, beste, beste diru... Eh, beste gauza bat egin, eh, beste finanziamenduen dako. Eta hildo eh, hortik, hildo haustik ituz, hemen eskoregian anitz dira hemen uh, uh, dirua uh, edabila den uh, lantegien dako edo iniziatiben dako, izan dadin laborantzan, izan dadin industrian, izan dadin elkarteetan, Eh, gure aden eh, hori da, pixkat guk eh, gure eskuetan hartzia <clears throat> gure etorkizuna. Beraz hemen uste dut uh, iparaleko iparale bako, baduela hemen dirua eskuarerian eta eta biztanda diru hori behar, beharietake ere ezkundatu ISF hortuan, biztan mesan egizaz, hemen ISF legearen pian diendeak piskat guti dira. Hala ere, prinsipioz, behar ditake, bi gauza horiek behezi. Mm -hmm. Ber, maila lokalean goite magira, orain badu urte bat, Euskal Elkargoa sortu zela, horre ekonomia eskumena badu, eta ba, merkatal eta industria gambara eta elkargoaren artean, lanik eh, eman da, badira ekonomia mailan azpimarratzen aldiren puntu batzu? Bai, beti bezala lehen ziren konbien joak segitzen ditugu, eh? eta eh, ez dugu e, mugarik, eta nahi, nahi dugu elka hartian lan egin, eta pixkanaka, pixkanaka, beraz lurraldeak hartzen du bere tokia. Eh, biztan da, urte bat eh, pasatu da, eta e, e, anitz gauza dituzte pixkat konpontzeko. Eh? Eta gauzak pixkat emeki egiten dira, guk nahi baino pixkate eh, emeki, emekiago, benan ala ere bideo eh, bide honian dira eta uste dut ispiritu honian pasatzen direla gauzak. Mm. Adi, adibidez, eh, ondoko hilabeteetan, sortuko dugu barnekaldeko e, Ekin zabat, e, barnekaleko lantegitipiek, lante ukan zaten bat eta laguntza bat beren emistesamen duen dako, eta hori inen da, eskualdea, lurraldea, chambre de eta chambre de commerce. Eta la horien artian, inen dugu egiazko plan gintza askitxo handia. Mhm. Eh, hori, mm -hmm. e, uh, elkarte baten forma edo, ze forma izanen du laguntza horrek? Eh, Uri izan da lehenik eh, forma bat, uh, laguntza bat diagnostikaren dako, mm. beraz, uh, diagnostikaren parte gehiena izan da hartua, beraz, horrekin, uh, uh, eta NMSS menuan beste, part, beste parte bat, ere mm, subvenzionantua izan da. Mm. Mm-hmm. Uh, Piskabat, uh, gamberaren aktualitatea ginez, Hor, baduzue proiektu bat eh, burdin bidearen eh, erabilpen apiskat eh, indartzeko, aipatzen aldaukuzu hori, zer den eta zertan den? Bai, proiektua baino gehiago, bai, martxan da, dira, afer, zen dira bi eta idea da, piskat, xarean, xare batean ez zarditzagun, bai lantegiak eta bai ere portua. Baina lantegiak landesetako lantegiak, baita ere ekialdeko lantegiak, baita ere hegoaldeko lantegiak. Eh? Zenta lantegi batzu dira ere eh, burdin bide batekin lotuak. Eta baina eh, aspaldi aspaldi burdin bide horiek pixkat ziren ust, eta sncf zehafak eta gu pixkat hartu dugu pixkat eh, helburua biriz martxan ezartzeko, ordean SNCF piskat iten du bere aldetik eh, mantenimendua, biriz eh, eh, eh, ezartzia, eta guk behaz luatzen dugu, edo eh, erosiko dugu ber ondoko hilabetetan, luatzen dugu lokomotiva bat, eta beraz, joan jinka ezartzen ditugu merchandiza, fer, merchandiza guziak, eta jakin berda ere hori, eh, ez dela, eh, ongi dela, zenta ez dela bidetik pasatzen, kamionetan eta olako eh, asantzat horrekin, eta pixkat gauzak iten dugula, pixkat hobekio, ekonomi durable erakoan, eta gero eh, portuari lotua da, eta, eta portuaren eh, ekarpenak eh, eta tokiak badu hor, e, jan joinka eta pixkat ere eh, oroar e, eh, fres gutio ezartzeko. E, mm, gune dira horiek, burdin bide horiek? Or, deitzen da OFP Sud-Ouest eta da e, beraz e, lan desedako direnak hor, anitz karreatzen dute izan dadin garia eta zakitze eta sufria eta hori beraz lan gers, paue, eta ere eh, hegoaldean nahi dugu pixkat lotura egin ere e, eh, gipuzkoekin, eta ere hor e, bon, Pirene, Pirene onduan diren tarb eta horiek diren lantekiak ere badute ere burdin bindia, eta hasten e, da, eta pixkat, bon, hori da pixkat helburu bat, eta usada uste dut. Mm agiantzak izanen dira egun merkataritza eta industria gambaran, 2018an ze erronka nagusiola ikusten alda zuen dako? Bon, erronka nagusiak dira biztanda formakuntza, e, e, dira ere e, portua, eta ere da ere zerbitzuarei e, ditugun e, kontseiluak eta laguntza. Hortan dira, hiru da horietan dira beraz gure egin gizuna, e, eta biztanda ere segitzia ere Eh, gure efikaziatia piskat handituz, zeren tabarakigu ere estatuak eh, mehentu untan sobera maitatzen, mm. eta beraz eh, didu, ba, kopuru bat hartzen dauku, eta beraz guk ere behar dugu piskat efikazitate gehiago ukan, Eta bon... Diru gutiagorekin gehiago iteko? <laughs> Diru gutiagorekin hobekio eta gehiago iteko, bai. Bazen, ba, ba, ba dira marrute bazen zer egin, eh? Mena guai buste dut aregira piskatere, um, bon, eh, neke da eh. mhm. Eta justuki, ba, aipatzen da, eh? beti merkataritza eta industria gamera horrek eh, be, mehatxuak badituela edo desagertzeko ahisku bat, bo, noizten kateratzen dira olako behi batzu, adibidez berba bordelek ahlezakera importantzia gehiago, um, badituzu kezkak eh, gamera horren geroaren dako? Hori, e, eh, piskat, e, eh, la, e, eh, gero orako gauzak piskat behar ditugu, era, ere piskat mutu, mutualizatu, ezakit gure artian egin, e, eta ez bakarrik guk ukan dezagun servizio guziak, baizik eta Eh, edo Pauekin, edo Landestakin, eh, edo Bordelekin, edo CCI Nouvelakitenekin, baina ikusi, ikusi behar da ere piskat eh, bakots, eskumena eta eh, abilesia duenarekin behar dira eh, lotura egin. Hori, eh, oartzen gira gerota gehiago hortaz. Eta, bon, eta biztanda, ere, egoalekin, zente egoalekin, egoaldekoarekin, ba, baitakizu, eh, baitugula hor eh, merkatal eh, amankomun bat deitzen dena bihartian, eh? bai, eta hori hortan ere berdea, berda pentsatu xarez edo xarearekin mm, burua piskat berdugu piskat aldatu, e, neuronak ere piskat aldatu, ere piskat ukandezagun hori beti... Eh, gogoan. bainan, e, eh, berda erran, eh, amalau merkatal gambaretan nuvelak iten hortan, eskualerikoa, <clears throat> barkatu, eskualerikoa pixkat dira lehen irutan edo lehen lauetan. Ez da, arrisku mm. gehiago badugu ba, edo bada e, berze merkatal gambarekin, gu bagino. Gordian, biskat ere eh, gure karta bat jokatzeko eta ez gira hortan hain txarrak. Ba, untsa da, e, eh, izoriekin e, eh, bukatuko dugu, Pantsoa Benboar, e, Merkataritza eta Industria Gamarako presidentearen kontseilaria, mire esker gurekin izaniko izuntan, eta pasa egunon. Bai, mire esker